بسم الله الرحمن الرحيم الحال الأمثلة عاد الجيش ظافرا أقبل المظلوم باكيا برغشت لشكر بيروزانه اقبل المظلوم باكيا روي كرد مظلوم گریان جرى الماء صافيا جاري شد آب صاف بعت القطن محلوجا فروختم پنبه را حلاجی شده لا تشرب الماء کدرن آب رو کدر ننوش لا تلبس ثوب ممزقن نپوش لباس را پاره شده یا به عبارت دیگه اینجوری معنیش کنیم در حالی که پاره است در حالی که کدر است در حالی که حلاجی شده بود پس کلمات ظافرن باکیان صافیان محلوجن و کدرن و ممزقن تمام اینا منصوب بودند تمام اینا چی بودند و تمام اینا حالات سه سال اول حالت فائل رو بیان میکرد الجیش و المظلوم و الماء و فائله حالتشون رو بیان میکرد اما در سه مثال بعدی حالت مفعول را بعت القطنه مفعول بهی دیگه القطن لا تشرب الماء الصوبه القطنه الماء الصوبه مفعول بیان پس حالت این حال اومده یا حالت فائل رو بیان میکنه یا حالت چی رو مفعول رو حالا بیا روی قاعده بش به ظافرا باقیا صافیان محلوجا کدرن ممزقا میگن حال به الجش المظلوم الماء القطن الماء الثوبه میگن ذوالحال صاحب حال میگن چی قال بيروي قواعد القاعدة الحال اسم منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به حين وقوع الفعل حال اسمی هست بیان میکنه اسم منصوبی هست بیان میکنه هیئت فاعل یا مفعول به را در سه مثال اول هیئت فاعل رو بیان کرد و در سه مثال بعدی هیئت مفعول به را حین وقوع الفعل هنگام وقوع فعل آه؟ جاء زید راکبا اومد زید در حالی که چی بود پس حالت فاعل و هنگام وقوع فعل داره بیان میکنه که چطوری بوده سواره بوده نشسته بوده گران بوده خندان بوده حالتشو داره بیان میکنه و یسمى کل من الفائل او المفعول بهی صاحب الحال هر یکی از فائل یا مفعول بهی که حالشون بیان شده گفته میشه بهشون صاحب حال حالا در مثال بعدی انواع حالو بیان میکنه دقت داشته باش تو انواع الحالی الامثله رجع القائد منصورا ركبنا البحر هائجا لا تأكل الطعام حارا برگشت فرمانده در حالی که پیروز بود منصور بود اینجا منصورا هائجا حارا حال هستند ولی مفردند چند؟ بله حالا سه مثال بعدی رو دقت بفرما حضر الضيوف والمضيف غائب غائب مهمان ها حاضر شدند در حالی که بان مهماندار اونی که خونش اومده بودند نبود خب اینجا میبینیم که حضر الضيوف والمضيف غائبون حاضر شدن مهمان ها در حالی که دار غائب بود میبینیم که یک حال یک جمله هست حال یک چه هست؟ این واو واب حالی است ولی جمله ما از نوع اسمی هست المضيفو مبتدا غائبون خبرش حضر فائل الضيوف فاعل و حالي هس المضيف مبتدا غائب خبرش حاضر شدن مهمان ها در كي مهمان دار چي بود غائب بود استفت الجنود سيوفهم مشهوره صف بسته بودند جندی ها در حالی که شمشیرهاشون کشیده شده بود خب در این مثال ها مال شما واو داره یا نداره شماره پنج واو واو بعد از جنود واو آورده یا نه آورده نه آورده نه خب مشکلی نیست خب شش لا تأكل الفاكهة وهي هی فجتون اگر ترکیبی داشته باشیم روی این جمله نخورید فعل هست فعل نهی هست با چیش با فائلش فعل هست با فائلش و فائله زمیر بارزه واف چه هست؟ بله الفاقهته مفعول بهیست است واف حالی است هیه میگیم مبتدا محلن مرفوع فجتون خبرش نخورید میوه را در حالی که نرسیده است در حالی که چه هست؟ نرسیده است و چی میشه بشه هیه مبتدا فجتون خبر حالا در امثل پس این سه مثال دیدیم که حال ما جمله بود ولی جمله اسمیه بود یعنی مبتدا و خبر حالا در سه مثال بعدی دقت بفرما غاب اخوک و قد حضر جمیع الاصدقاء برادرت پنهان شد در حالی که تمام دوستان حاضر شده بودند اینجا جمله ما فعلیه حال جمله هست ولی از نوع فعلیه ظهر الجانی تحرسه الجلود فعلیه هست واو نداره قطف الاولاد الازهار ولما تفتح چیدند اولاد گلها را و هنوز نشکفته بودند راقن الورد وسط البستانی أبصرت الخطيب فوق المنبر طلع البدر بين السحاب در این سه مثال دقت بفرما این سه مثال میبینیم که حال ظرف هست وسط فوقه بین اینا چه هستند ظرف هست ظرف مکانن دیگه اما تو سه مثال بعدی دقت بفرما تعلم الطائر فی القفص اشتريت السلة من التين بثمن قلیل یک سبد انجیر خریدن با قیمت کم بیعتو ثمره على شجره اگر در سه سال بعدی دقت بفرمایی میبینی که جارو مجرور است. درد در داور شد پرنده فی القفص در حالی که کجا بود در قفص بود خب حالا بیا روی قواعد تجیع الحال اسم مفردا حال اسم مفرد میاد مانند سه مثال اول منصورا هائجا حارا و جملتا اسمیتا و جمله اسمیه میاد والمضيف غائف سيوفهم مشهورة وهي فجة و جملتا فعلیتا حال جمله فعلیه میتونه بیاد مانند مثال هفت و هشت و نه و ظرفا و ظرف میتوند بیاد مانند مثال ده و یازه و دوازه و جارا و مجرورا و مانند مثال 13 و چارده و پانزه حالا اگر بیایم ترکیب کنیم اینجوری ترکیبش میکنیم دقت داشته باش ابصرت الخطیب فوق المنبر ابصرت فعل با فاعل الخطیب مفعول بهی فوق ظرف مکان المنبری مضاف الیه فوق المنبری با هم میشه حال محلا منصوب صدو چل حفت إذا وقعت الحال جملة فلا بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال زمانی که حال جمله باشه باید یک رابطی داشته باشه که این حال و با صاحب الحال ربط بده و هی اما الواو فقط یا فقط واو اون رابط مانند والمضيف غائف غائب و اما الضمیر فقط یا فقط ضمیر هست مانند سیوفهم مشهوره این زمیر هم هست رب داده و اما و اما هما معن یا هر تا با هم مانند لا تأکل الفاکهت و هی فجتون هم واوه هم هیا یا مانند قطف و على و ولما تفتح بله پس این شد از حال و انواعش